Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. godina je 50. prije Krista. Grad Rim doživio je završetak jednog građevinskog čuda. Gaj Skribon je kurion kako bi dostojno pokopao svog oca, dao je podignuti u Rimu amfiteatar. Bila je to prva takva građevina u Rimu. Kurion je namjeravao u spomen na svog oca prirediti niz igara, ali trebalo mu je mjesto za to. Kako mjesta dostojna sjećanja na njegovog oca nije bilo, on je odlučio podignuti novu veličanstvenu građevinu. Kada je ona otvorena za stanovnike Rima, oni su mogli vidjeti da je ta građevina ne samo čudesna, već i da samo gledanje igara od gledatelja radi i sudionika. Naime, napravljene su dvije pozornice, svaka sa svojim sjedištima. One su bile postavljene na rotirajući mehanizam. Tako su u amfiteatru istodobno mogle biti izvedene dvije predstave. Kada bi one završile, počeo bi s radom zamršeni mehanizam osovina, zupčanika i kolotura. Dvije pozornice počele bi se okretati i nakon završenog okretanja postali bi dio jedne cjelovite velike pozornice. Plin je stariji u svom dijelu prirodoslovlje. Napisao je da su se na toj pozornici borili gladijatori, ali da su gledatelji, zbog toga što su se okretali na svojim sjedištima, bili u većoj pogibelji od samih gladijatora. Linije je još nadodao. I to nije najčudnija stvar. Još je nevjerojatnija bila ludost naroda. Tamo su sjedili savršeno zadovoljni i mirni na sjedalima koja su bila nepouzdana i koja su se u svakom trenutku mogla srušiti. Kurionov amfiteatar bio je jedno od rimskih čuda. Ali taj čovjek neće ostati zapamćen samo po toj građevini podignutoj kako bi se obilježila smrt njegovog oca. Te 50. godine prije Krista Kurion će biti izabran za pučkog tribuna. Gradnja toga amfiteatra nije odmogla u kampanji za tu magistraturu. Kao pučki tribun sudjelovat će u događajima koji će označiti konačan kraj Rimske republike i početak onoga što će povjesničar Ronald Syme nazvati Rimskom revolucijom. Kao u Kurionovom amfiteatru, rimski građani odjednom će se naći na drugoj pozornici i u drugoj predstavi. Kazališna predstava bit će zamijenjena borbom na život i smrt. Grubo rečeno, rimski svijet te 50. godine prije Krista izgledao je ovako. Rimom i njegovim posjedima i zavisnim zemljama vladala su dva čovjeka, Gnej Pompej Veliki i Gaj Julije Cezar. Nekada je s tom dvojicom Rimskom republikom vladao i Marko Licinije Kras, ali on je s legijama 53. godine prije Krista zaglavio na istoku u ratu s Partima. Pompej je uglavnom bio u Rimu, Cezar je sticao svoju ratnu slavu ratujući po Galiji, Britaniji i Germaniji. Dvojac je trebao skladno vladati Rimom, ali sklada nije bilo. Tu situaciju ovako opisuje Ronald Syme u knjizi Rimska revolucija. Brzi uspon Cezara zaprijetio je prvenstvu Pompeja Velikog. Usvajač Galije, koji više nije bio samo sredstvo ili sluga, već suparnik, razmetao se svojim lovorikama, prestižem i pristalicama. Nakon Julijine smrti i Krasovog nestanka opasnost razdora između Pompeja i njegovog saveznika činila se neizbježnom. Godine 56. prije Krista Pompej, Kras i Cezar sastali su se u gradu Luki. Najmoćniji ljudi Rima, koji su tajni prvi triumvirat sklopili četiri godine kasnije, ovako su podijelili svijet kako ne bi došli u međusobni sukob. Cezaru koji je u prvom triumviratu dobio petogodišnje zapovjedništvo na trupama u Gali i Liriku, to je zapovjedništvo produženo za još pet godina. Pompej i Kras dobili su jamstvo da će za 55. godinu biti izabrani za konzule. To im je također trebalo dati zapovjedništvo na trupama i oni su htjeli ono što je imao Cezar. Pompej je na pet godina dobio Hispaniju, Kras je na pet godina dobio Siriju je odlučio vladati Hispanijom i tamošnjim trupama preko svojih posrednika. Većinu vremena provodio je u vili na albanskim brdima kod Rima. Kras, koji jedini nije imao veliku vojnu slavu, odlučio je krenuti u Siriju u rat s Partima. Ali tada se triumvirat počeo osipati. Kras i većina njegovih legionara ubijeni su u kod Kare. Pored toga, Pompejeva supruga Julija, inače Cezarova kćer, umrla je i tako je nestala veza koja je najčvršće vezala ta dva čovjeka. Dani mira između dva najmoćnija čovjeka u Rimu bližili su se kraju. Dok su Pompe i Cezar uvećavali bogatstvo i broj svojih pristalica, stanje u Rimu bilo je sve gore. Obojica moćnika i nisu bili u gradu. Pompe je stanje u Rimu pratio i svoje vile na brdima u okolici Rima, Cezar je ratovao u Galiji. A Rimom je vladao nered. Ronald Syme ovako ga opisuje. Korupcija i nered su vladali, javni posao se nije obavljao. Godina 53. prije Krista počela je bez konzula, Slično, ali gore bilo je i početkom 52. godine. Tri kandidata su se natjecala u nasilju i neredima. Glavni među njima bio je Anije Milon, brutalna i opaka osoba koja se oženila Faustom, raskalašenom Sulinom kćeri. Njegov neprijatelj Publije Klodije natjecao se za preturu. Kad je Milon ubio Klodija, narod Rima u tuzi za svog zaštitnika i prvaka izložio je njegovo tijelo na forumu, spalio ga na lomači u kuriji i uništio tu zgradu u požaru. Onda su prokuljali iz grada do Pompejeve vile tražeći od njega da bude konzul ili diktator. Sada se Senat morao pokrenuti. Republika je došla na rub građanskog rata. Proglašeno je izvanredno stanje. Pompej je dobio ovlasti da po Italiji sakuplja vojsku. Sada je Pompej nastupio kao spasitelj države. On je Klodija mrzio, kao pučki tribun, Klodija ga je bezobzirno napadao. Ali sada je narod tražio osvetu za ubojstvo svog tribuna i Pompa je postao čovjek koji će narodu dati tu osvetu. Pompa je bio plemenita roda, član optimata, ali sada je namjeravao slomiti Milona i njegove ljude, koji su bili nada stranke optimata. Optimati pak nisu imali izbora. Ako bi se usprotivili Pompeju, on bi s narodom skršio njih. Pompe je sada bio na vrhuncu moći, ali još uvijek je trebao Cezara, kako bi na uzdi držao Katona mlađeg, vođu stranke optimata, jednog od najuglednijih ljudi u Rimu. Ali sukob dvojice moćnih ljudi bio je sve bliži. Godine 51. i 50. prije Krista bilo je nekoliko pokušaja da se Cezaru oduzme zapovjedništvo na trupama u Galiji i Liriku. To se nije dogodilo. Zato su bile zaslužne Cezarove pristalice u Rimu i ne tako suptilne prijetnje Cezarovih ljudi. Jednu od njih u Pompejevom životopisu donosi starogrečki povjesničar Plutarh. Bilo je doista rečeno da je jedan od centuriona koje je poslao Cezar, čuvši pred vječnicom da Senat ne odobrava Cezaru produženje ovlaštenja, udario rukom po maču i rekao, ali ovo će mu ga dati. Ni Pompej i njegovi ljudi nisu bili subtilni u pokazivanju svojih namjera. Plutarh piše. Pompeju se zavrti pamet i tako da je u svojoj nadmenosti bio pun omalovažavanja protivnika, da je ismijavao i one koji su se bojali rata, a one koji su govorili da kreneli Cezar na grad, ne vide snage koje će ga braniti od njega, smješeći se i vedra lica pozivao da se ne brinu. Da gdje god u Italiji reče ja udarim nogom u tle, izniknuće armije pješaka i konjanika. prosincu 50. godine, nekoliko dana prije isteka konzulskog mandata, konzul Marcelo je u punoj pompi, praćen nizom senatora i gomilom koja im se pridružila, došao do Pompejeve vile i ako je vjerovati rimskom povjesničaru Apijanu, izjavio ovlašćujemo te da kreneš protiv Cezara i spasiš Republiku. Pompe je na to odgovorio, tako ću i učiniti ako se ne nađe neki drugi način. Onaj tribun Kurion koji je 50. godine podignuo onaj sjajan amfiteatar trebao je u ime Cezara istupiti s protuprijedlogom. Plutark ovako opisuje što je Kurion u ime Cezara tražio pred Senatom. Jer on je tražio jedno od ovoga, ili da se i od Pompeja zahtjeva raspuštanje vojske, ili da se ni Cezaru ne oduzima njegova. Bilo da najme postanu obični građani uz pravične uvjete, bilo da ostanu na sadašnjim položajima snagom jedan drugom ravni. Vremena za nagodbe više nije bilo. pompa je čovjeka kojeg je smatrao nekadašnjim pomagačem i koji je njemu dugovao puno toga odlučio skršiti. Cezar se pak nije htio pokoriti Pompeju. 7. siječnja 49. prije Krista dogodilo se nešto što je zauvijek promijenilo rimsku povijest. Plutarh taj događaj ovako opisuje u Cezarovom životopisu. Kad je došao do rijeke koja odvaja Cisalpinsku Galiju od ostale Italije, zove se Rubikon, i utonuo u svoje misli, kako se približavao strašnom koraku, uspori brzinu, uznemirujući se zamršenošću onoga u što se upuštao. Najzad u nekom grču strasti, kao da se otrgnuo od proračunavanja budućnosti, te izrekavši rečenicu koja je obično moto ljudima koji se upuštaju u nemoguće pothvate i neobične pustolovine, neka kocka bude bačena – požuri prema prijelazu. I prevaljujući sad ostatak puta trkom, prije dana uleti u Armin iza za Pripovjeda se da je noć prije prijelaza Rubikona imao jeziv san. Činilo mu se da ima rodoskrni odnos s majkom. Kada je Cezar s vojskom prešao Rubikon, počeo je otvoreni građanski rat u Rimu. Taj grad od vremena braće Grakho bio u stanju previranja. Rat između Sula i Marija gurno je grad u veliko krvoproliće. Ali rat između Cezarovih i Pompejevih pristalica bio je početak kraja Rimske republike. Rezultat tog rata bit će ono što je Ronald Syme nazvao Rimska revolucija. Govori profesor dr. Daniel Gino sa sveučilištem Macquarie u Sidneju. Postoji jedna nova, novi pogled na, na Rimsku republiku od Harriet Flower, koja je napisala knjigu Rimske republike, pluralu i ona raspoznaje e, četiri ili pet republika, znači od tog e, polumitskog uspostavljanja Republike 509. prije Krista i nešto slično po uzoru na Francuske republike, recimo Prva republika, Druga, Treća republika. Tako da i tu nemamo imamo kontinuitet središta vlasti u Rimu, imamo kontinuitet institucija, ali one funkcioniraju na drugačiji način, znači od te 509. prije Krista do principata. E, elita je, e, radilo se o nekoliko ko obitelji u jednom prilično zatvorenom krugu, 10, 20, 50 obitelji. Oni nisu uvijek bili svi tu. Neke su naravno obitelji izumirale, neke su se povezivale, spajale, riječ oligarhija je možda, možda najbolji ovaj termin za to. Jedna od stvari koje su bile karakteristika rimske takozvane te republikanske uprave je otvoreno. Znači, postojala je mogućnost za, za ljude izvan toga, osobito pripadnike e, te elite iz, iz e, Italije, recimo središnje Italije, poput Cicera, poput ona koji je uspio ući kao homus novo, kao novi čovjek koji nije imao svoje pretke među među ovom republikanskom elitom, ali oni su imali također i taj kult predaka, što Liv je one maske, oni su izlivali te maske posthumne, jeli kad umre neki značajan konzul, pretor i onda su te maske u vosku nosali na, na, procesijama i svak se mogao pozvati, o, to je taj taj, on je moj prapradjed, on je bio konzul, bio pretor i tako dalje. No, opet da se vratim na to, vrlo jedan zatvoreni krug gdje je postojala mogućnost ulaska najsposobnijima. No, što je također zanimljivo, to nije bila elita koja je bila nasljedna. Znači, ako je netko bio sin senatora ili konzula, nije mu bilo garantirano postajati konzulom i senatorom. Oni su mogli biti imućni, ali morali su zaslužiti svoje mjesto. Znači, oni su morali služiti vojni rok od deset godina, iskazati se kao vojnici, kao političari i obično nešto što bi mi rekli pravnici, ljudi koji se bave debatiranjem, kao Cicero recimo koji je bio pravnik po svemu. E, tako da, da nije postojala ta nasljedna e, elita, nego jednostavno vrata su bila otvorena za novu generaciju, ali oni su morali proći kroz njih. Znači, morali su se dokazati. Neki od njih nisu uspjevali, kao znameniti Katilina, koji nije uspio postati konzulom, što se očekivalo od njega, recimo. Tako da jedan specifična elita, ne može se uspoređivati s elitom srednjovjekovnom, recimo, europskom, koja je bila hereditarna, koja je bila nasljedna. Mitski osnutak Rima stavlja se u 753. godinu prije Krista. Prvi vladar Rima bio je kralj Romul, zadnji kralj bio je Tarkvinije Superbo. Ukupno je navodno bilo sedam kraljeva koji su vladali Rimom. Godine 509. Lucije Junije Brut svrgnuo je Tarkvinije zbog njegovih zlodjela i to je bio trenutak utemeljenja Republike. Brut je navodno bio i prvi izabran za konzula, Rimom će u doba republike vladati dva konzula koji su se birala svake godine. Rimska republika bila je svijet s malo formalnih institucija i službi. Važna je bila golema društvena mreža ili mreže koje su uređivale život u tom gradu. Jedna od ključnih mreža bila je ona koja je vezivala patrona i klijenta negdje do, pa zaključno sa Grakhom, znači zaključno s nekim početkom rimske revolucije, Apijanovim narativom rimskih ratova, postoje taj sustav klijentele. Nešto slično mafiji. Na mafiji znači postoji mafijaš, kapo, don, koji ima određene odnose s ljudima ispod sebe. To, to nisu zvanični službeni odnosi, to nisu odnosi koji su regulirani zakonom, nego su to odnosi privatni gdje se onaj koji je na, na višem, višoj poziciji određenim ustupcima, davanjem novaca, kredita, pomaganjem, ne znam, da se sin oslobodi vojske i tako stiče taj, taj ugled, a a opet s druge strane oslobađanje robova uspostavlja isto taj odnos klijenta i patrona. Tako da je taj e, sustav klijenta i patrona bio bitan sastojak, bitan čimbenik rimskog e, sustava do negdje znači kraja drugog stoljeća gdje su se ti klijenti mogli mobilizirati. Oni su postojali i dalje. I Cicero piše o njima i zna, bilo ih je dakako u prvom stoljeću, no glasovanje u rimskim skupštinama je postavljeno ostalo tajno. Tako da se nije moglo direktno utjecati na te klijente, mada su oni dakako, dakako postojali. Znači, taj sustav klijentele je bio, bio neko tkivo svakodnevne politike u, u rimskim republikama. Odnos klijenta i patrona bio je važan i sveprisutan. Rimski zakoni uređuju ga već u petom stoljeću prije Krista. Odnos patrona i klijenta bio je jednostavan. Patron je bio moćan i bogat, u pravilu član velikih rimskih obitelji. Klijent je bio slobodan čovjek koji je priznavao svoju ovisnost o patronu. Činio je to javno, u zamjenu je dobivao zaštitu i pomoć. Patron je tako klijentu mogao pružati pomoć u sudskim parnicama ili mu je mogao dati pomoć u hrani, koja se često pretvarala u izravnu pomoć novcem, takozvana sportula. Klijent je sve to morao vraćati. Među obveze spadao je dolazak svakog jutra u patronov dom i davanje pomoći patronu u javnom i privatnom životu. Odnos klijenta i patrona nije bio jedini zavisni odnos koji je postojao u rimskom svijetu. Mary Boatwright, Daniel Gargola i Richard Tolbert u knjizi Rimljani od sela do carstva pišu o još jednom zavisnom odnosu u Rimu. Rimljani su, na primjer, pripadali klanu ili gensu, množina gentes. Isprva gens se sastojao od aristokratskog roda ili skupine rodova i nekih njihovih nižih sljedbenika i ovisnih osoba. Poseban sustav nomenklature karakterizirao je skupine koje su bile stvorene na taj način. Članovi su se identificirali po imenu ili nomen, plural nomina, koji je identificirao njihov gens i oni su također imali prvo ili osobno ime, prenomen. Ovakva imena pojavljuju se na natpisima iz 7. stoljeća prije Krista, iako je nejasno je li to razvoj iz tog vremena ili je to prva pisana pojava prakse koja je već postojala. Svi stanovnici grada nisu trebali biti ili aristokrati ili ovisnici o nekoj aristokratskoj obitelji. U nekim gradovima mogli su se naći nezavisni dijelovi stanovništva. Na kraju i one su bili organizirani u gentese, tako da je svaki član zajednice pripadao nekom gensu. ovisnost o bogatim ljudima teško se mogla izbjeći. Zaštitu od nasilja u to vrijeme bez policije mogao je pružiti bogataš ili moćna obitelj koja je imala dovoljno bogatstva da drži određenu skupinu naoružanih ljudi ili ljudi koji su bili vješti u nanošenju boli i straha. Pored toga i dug je predstavljao važan odnos u Rimu. Mary Boatwright, Daniel Gargola i Richard Tolbert u knjizi Rimljani od cela do carstva pišu. U mnogim društvima drevnog sredozemlja dug je uspostavio i bila je namjera da uspostavi dugotrajni odnos između zajmodavca i uzajmljivača. Seljaci koji su imali samo maleni komad zemlje bili su krajnje ranjivi na podbacivanje uroda, imali su velikih problema u stvaranju viška ih je mogao prehraniti u teškim godinama. Mnogi muškarci bili su prisiljeni obratiti se bogatim susjedima za pomoć i posuđivali su kako bi prehranili obitelj ili osigurali sjeme za sljedeću godinu. Dug koji bi nastao na ovaj način nikad nije mogao biti otplaćen. Uzemljivači nikad ne bi mogli skupiti dovoljno bogatstva da otplate dug u cijelosti i oni su trebali pomoć i u teškim godinama. Dug je stvarao stalan odnos u kojem su dužnici gubili nadzor nad svojom zemljom i radom, dok su kreditori dobivali sljedbenike i stalnu radnu snagu. U Rimu i drugim gradovima kojima je vladala Rimska republika odnos zajmodavca i uzajmljivača bio je vrlo raširen. On je bio i glavni izvor društvenog sukoba. U tako teškom svijetu ljudima koji nisu bili članovi elite, koji nisu bili patrici, teško se bilo snalaziti. Najteže kada su u pitanju slobodni ljudi bilo plebsu, puku postojao je konsenzus. Postojali su konsenzusi, znači davali su se ustupci. Postojala je jedna, da kažem, funkcionalna politika plebs, odnosno ljudi, obični ljudi, državljani, što bi mi rekli danas građani Rima, imali su te svoje tribune, imali su mogućnost da glasuju kroz te svoje kenturije, centurije, imali su mogućnost opet kroz ta plemena, jer svaki je građanin Rima bio popisan u jednom od, od tih glasačkih plemena, tribus ili je, li bilo pleme, onda ti njihovi tribuni su do Grakha imali neku funkciju omdusmena, recimo, današnje, koji je donekle štitio donekle, ne kažem pretjerano, ipak oni su bili članovi elite, no plepsi je znači imao također dol, odnosno što bi mi rekli socijalnu pomoć koju su dobijali, znači najsiromašniji građani su dobijali žito, meso, tako da se taj socijalni mir donekle i, i kupovao. Mogli su se nakon Marijevih reformi svi upisati i, i u vojsku, znači regrutirati naj, najsiromašniji su mogli ići u vojsku i tamo nakon svojih 20 20-25 godina imati otpusnicu i dobijati plaću i dobiti komad zemlje i tako dalje. Tako da su oni imali nekog svog interesa i imamo nekih pisanih dosta, dosta vrela koja sugeriraju migracije u Rim, jer se u Rimu jednostavno je bilo, neke su bile bolje mogućnosti za siromašne negoli, li na selu, dok su na selu te latifundije, znači veleposjedi, preuzimali od tih malih seljaka koji su on onda morali migrirati u, i, robovi, robovi, dakako priliv robova i davao vrlo jeftinu radnu snagu, tako da su ti mali zemljoposjednici propadali i selili se u gradu gdje su ipak postojale neke mogućnosti nalaženja posla i eventualno dobijalatnja te, što bi mi rekli, socijalne pomoći. U ranoj republici bogate obitelji organizirale su se u klanove. To je bio temelj patricijskog staleža ti su ljudi vladali republikom narod, plebs, plebejci, nisu mogli ući u senat, niti su mogli biti birani za magistrature. Dostupna im je bila samo čast vojnog tribuna. Sve do 445. godine prije Krista i Kanulijevog zakona plebejcima je bilo zabranjeno sklapati brakove s patricijima. Stoljećima su plebejci pokušali srušiti te zakonske i običajne prepreke. U tome su imali samo jedno jako oružje. Njega ovako opisuju Mary Boutright, Daniel Gargola i Richard u knjizi Rimljani od sela do carstva. Rimski povjesničari kasnije su vjerovali da je glavno oružje plebejaca bila secesija, neka vrsta štrajka u doba rata i njihovi glavni uspjesi proizlazili su iz toga. U secesiji plebejski pripadnici vojske povukli bi se na brdo izvan Rima, izabrali svoje vođe i odbili surađivati s gradskim magistratima sve dok se njihovi problemi nisu počeli rješavati. Uspjesi plebejaca tako su stvorili dvojnu organizaciju grada. Konzuli i vojnički tribuni viđeni su kao vođe rimskog naroda u cjelini, populusa Romanusa, i od njih se očekivalo da pruže političko, vojno i vjersko vodstvo u stvarima od općeg interesa. U međuvremenu plebejci su stvorili paralelnu organizaciju funkcionara i kultova koji su se bavili stvarima važnim samo za plebs, tako je bar bilo u teoriji, i nisu se odražavale na ostatak populusa Romanusa. Prvi veliki uspjeh plebejaca bilo je dobivanje prava da izaberu svoje vođe, tribune plepsa, pučke tribune. Te secesije plebejaca znale su biti opasne za grad, ali to je bio jedini način da članovi plebsa nešto postignu. Zadnja secesija plebejaca najvjerojatnije se dogodila oko 287. godine prije Krista. Tada je grad došao u teško stanje i imenovan je diktator. On je bio kvint hortenzije i došao je iz redova plebejaca. On je donio zakon koji je skupštinama plebejaca dao pravo da donose zakone koji se odnose i na patricije. Činjenica da su plebejci najbolje mogli pritisnuti Patricije tako što bi u vrijeme rata odbili otići u njega jasno je pokazivala koliko je vojska bila bitna za Rim. Većinu svog postojanja taj grad proveo u ratu. Ta tradicija vojna je vrlo snažno utkana u diskurs o, rimskom identitetu, mada to nije toliko različito, to, to je ipak produkt svog vremena rađe li specifično nešto, nešto rimsko. Vojska je bila bitna, ali je rimska oligarhija, znači te obitelji koje su bile na vlasti, nastojale su limitirati kontrolu nad vojskom. Vojska se znači davala izabranim dužnosnicima koji su imali imperijum, znači tu vojnu vlast, pretorima i konzulima. Obično konzuli su išli u te hitne vojne akcije. Taj sustav se mijenja, znači ne možemo ga mi aplicirati potpuno na svo vrijeme. No, e, Rim je negdje, to je isto zanimljivo što se u terminologiji koriste riječi e, republika i imperij ili carstvo. Njemci imaju jeli, Reich i Kaiserreich. Kaiserreich je carstvo, znači kao politička tvorevina kojom upravlja jedna osoba, totalitarna ili apsolutistička vlast, dok je kraj imperiji u smislu vrlo sofisticirane društvene superstrukture. Znači, Znači to je nije samo država u pravom smislu riječi, nego je imperij je li vedan vrlo složeni, uvezani sustav društvenih veza koji ima svoje središte, metropolu, koji ima svoju periferiju, znači svoje provincije i koji ima svoju pograničnu zonu. Tako da obično je središte metropola tako koja iskorištava periferije, provincije, što imamo dakako usporedbe u 19. stoljeću s tim prekomorskim imperijima Velike Britanije, Francuske, Njemačke i tako dalje. Dok ovaj u Rim postaje u pravom smislu riječi imperiji kad, se širi izvan, izvan Italije, kada uspostavlja znači te odnose savezništva e, i sve više i više svoje imperijalne interese. Znači mi o Rimu kao imperiju u ovom smislu smislu njemačke riječi Reich možemo govoriti već u, trećem, trećem stoljeću prije Krista, bez obzira što je to bila republika. I imamo druge, Mletačka republika je bila po svemu jeli, imperijalna republika, tako da je Rimska republika bila imperijalna republika i vojska je neminovnost. Imperij mora imati vojsku jer se vojskom štite interesi imperija, s vojskom se ovaj, intervenira u pogranične zone, kroz vojsku se širi ta periferija, pripajaju se provincije i li izvlačenje resursa iz tih iz periferije u, u središte je omogućeno kroz dakako vojnu, vojnu silu i kako da kažem prijetnje vojnom silom. Znači nije samo vojska tu nego je tu i prijetnja da će ta vojska doći intervenirati što je nekad dovoljno da se onaj napravi određeni politički ustupak ili, ili da se riješe pregovori. Rim, bilo da je riječ o kraljevstvu ili republici, bio je društvo u kojemu je rat bio sastavni dio života. John Serati u Kembridžskoj povijesti grčkog i rimskog ratovanja piše da ne bi bila jaka tvrdnja da su u ranoj i srednjoj republici Rimljani imali društvo kako bi ratovali. Od malenog sela na obali rijeke Tiber, Rim je u Srednjoj republici izrastao u najjaču silu sredozemlja. Do rimske revolucije i do početka Augustovog principata Rim će postati supersila, gospodar sredozemlja i okolnih područja. Sve je to u Rim dovelo golemo bogatstvo i probleme poput distribucije osvojene zemlje. Problem s dijeljenjem zemlje bio je ključan za događaje koji se danas smatraju početkom rimske revolucije, pokušajima reformi braće Grako. Ja, kad sam studirao u Australiji, mi smo počinjali sa, sa Grakhom, sa ovaj reformama braće Grakho, znači negdje 130 i kad treće prije Krista. Što se dogodilo? Dogodilo se da je taj jedan sustav koji je bio prilagođen gradu državi nekad, iz nekom četvrtom, petom stoljeću prije Krista, odjednom dobio imperij. I natjecanje rimske elite, koje je vrlo bitna osobina tog, tog sustava republikanskog, da se ta, te elitne obitelji između sebe nadmeću, postao je sve e, kompliciraniji, zato što je te elite bila sve više, oni se natjecali, jednostavno nije bilo dovoljno mjesta da svi dobiju te svoje kvestorstva, pretorstva, konzulate, dva konzula godišnje svega su, su birana, bilo je puno tih kandidata. Tako da tu dolazi do konflikta među elitom, pojavljuju se ljudi koji su beskrupulozni, čak bih ja uspoređivao sa konkvistadorima ono, španjolskim u, u Novom svijetu, poput Neja Pompeja, poput Marija, poput Sule, koji su bili vojni, popularni vojni zapovjednici koji su zlorabili svoju, svoju, jeli, svoj položaj. Jedna, jedna isto stvar koja se mora tu zapamtiti, rimska elita tradicionalno nije željela ekspanziju. Oni su, dakako, kao imperiju spostavljali kontrolu kroz svoje prijatelje i saveznike, Sokije, Amiki i te političke klijente, znači ne privatne, nego su taj sustav klijentele znali prenositi i na međudržavne odnose, tako da su, kad je netko, neka država ili narod poražen, oni su postojali u neku ruku klijenti Rima, rimskog naroda i senata. Tako da je ta elita bila, bila protiv neke velike ekspanzije pripajanja novih teritorija, nego su više tim intervencionizmom u, u pograničnoj zoni rješavali probleme, znači što možemo vidjeti primjerice ovdje iz, iz Ilirika, treći Ilirski rat nije rezultirao pripajanjem Ilirskog kraljevstva Rimu, nego razbijanjem na male političke subjekte koji su plaćali Rimu porez, pola poreza koliko su prije toga plaćali, oni su znači imali neku svoju neovisnost, uvjetno rečeno, a Rim ih nije prepojio, znači nije morao garnizon svoj držati tamo, nije morao intervenirati vojno, nije morao guvernera slati namjesnika, nego jednostavno ih je kontrolirao prijetnjom sile. To je ono što sam govorio prije, znači prijetnjom da će intervenirati ako stvari ne budu kako njima bude pasalo. Tako da, da konkvistadori poput Sule i Pompeja, oni šire, znači direktnu rimsku vlast, ne ovu indirektnu rimsku vlast i kroz te triumfe, kroz, kroz pobjede, oni su također postavljali svoj, svoj položaj u, u, u toj ljestvici prestiža, znači zadobijali su auktoritas i imali su sve više i više pobjeda i Cezar, naravno možda i najveći od tih konkvistadora koji je beskrupulozno pokorio Galiju i, i pripojio znači provincijalizirao tako da je to, to recimo jedna od, od, stvari koju treba, treba uzeti, uzeti u obzir. Tiberije Sempronije Grakho rođen je 169. ili 164. godine prije Krista. Bio je član patricijske obitelji. Imao je veze s Kornelijevcima, jednom od najmoćnijih obitelji u Rimu. Njegova majka Kornelija bila je kćer Publija Kornelija Scipiona Afričkog, vojskovođe koji je pobjedio Hanibala. Tiberijeva sestra Sempronija bila je supruga Publija Kornelija Scipiona Emilijana, vojskovođe koji je razorio Kartagu 146. prije Krista. Kao mladić Tiberije Graccho služio u zadnjem ratu s Kartagom i vidio je uništenje tog grada. Kao kvestor, magistrat koji se brine o plaćanju vojske, sudjelovao je u dugoj kampanji osvajanja Hispanije. Dok je služio vojsku, vidio je gdje leži temeljna slabost Rima. Grad je bio uključen u niz ratova, a vojnike je bilo sve teže unovačiti. Jedan od temelja rimske vojske bili su slobodni seljaci, vlasnici malenih posjeda, a njih je pak bilo sve manje. Tiberije je 133. godine bio izabran za pučkog tribuna i donio je zakon koji je trebao popraviti tu situaciju. Mary Boatwright, Daniel Gargola i Richard Tolbert u knjizi Rimljani od sela do carstva pišu. Brzo nakon početka tribunskog mandata Tiberije grakho predstavio je zakon koji je trebao urediti korištenje javne zemlje rimskog naroda, ager publicus populi romani. Drugim riječima, zemlju koja je zauzeta u ratovima koje Rim vodio u Italiji, a koja još nije podijeljena naseljenicima ili iznajmljena kako bi dala prihod. Srž tog zakona bio je stari zakon, dugo zanemarivan, koji je zemlju koju je pojedinac mogao zauzeti ograničio na 500 jugura, oko 120 hektara. Korištenje te zemlje na taj način bilo je zakonito, ali uživatelji te zemlje nikad joj nisu bili zakonski vlasnici i rimski magistrati i skupštine imali su pravo, koje su rijetko koristili, da tu zemlju uzmu za državu. Tiberije je predložio zakon koji je trebao provesti to ograničenje i konficirati zemlju koja bi onda bila podijeljena u malene parcele i dana rimskim građanima koji nisu imali zemlje. Tiberije Graho na taj način nastojao ojačati malene posjednike i slobodne seljake. Iz njihovih redova lako je bilo unovačiti vojnike, uz to što bi konačno oni dobili nešto zemlje i mogućnost da bolje žive. Ali dio Patricije protivio se takvom zakonu. On ih je mogao spriječiti u manipulaciji golimim količinama zemljišta. Kako je sve to završilo, opisuje Plutarh u životopisu Tiberija Sempronija Grakha. Ljudi iz pratnje senatora donosili su od kuće toljage i batine. sami senatori, uzimajući komade i noge stolaca koje svjetina polomila bježeći, išli su gore na Tiberija, udarajući istodobno one koji su se sprijeda poredali na njegovu obranu i nastade bezglav bijeg i ubijanje tih. A dok je sam Tiberije bježao, zgrabi ga netko za odjeću. Ostavivši togu i bježeći u tunici, posrne i padne među tijela nekih od onih koji su ležali ispred njega. Dok se dizao, prvi koji ga otvoreno udari u glavu nogom stolice bio je Publije Saturej, jedan od njegovih drugova u službi. Drugi si je udarac prisvajao Lucije Ruf, koji se time dičio kao nekim plemenitim dijelom. Od ostalih izgiboše preko tri stotine zatučenih štapovima i kamenjem, ali ni jedan željezom. Tiberije Sempronije Grakho ubijen je u lipnju 133. godine prije Krista. Ciceron će stoljeće nakon smrti Tiberija Graka tvrditi da je njegov tribunat označio prekretnicu u Rimu. Nakon njega taj grad bio podijeljen u dva tabora. Nakon Tiberijevog ubojstva te ubojstva stotina njegovih pristaša, politički život u Rimu postajao je sve nasilniji. Sukove postaju sve jači i te se razne frakcije između elite počinju mijenjati ta savezništva, između obitelji, između članova obitelji. Tako da situacija se sve više i više simplificira, taj sustav jednostavno ne može opstati onakav kakav je. I on se mora na neki način mijenjati. Mijenja se kroz ideju božanskog kraljevstva koja je helenistička, ona potječe još od Aleksandra Velikog ili Aleksandra III. To je on upravo zašto je Cezar razmišljao o tome hoće li se okruniti i zašto je Cezar proglašen bogom nakon smrti, jer upravo ta ideja da čovjek koji vlada, da kralj koji vlada je božanski, je nešto što recimo vidimo i kod Kaligule i što će zapravo postati činjenicom od, od e, Dioklecijana, znači u principatu. Već u doba punskih ratova i osvajanja Apeninskog poluotoka u Rim se počelo slijevati bogatstvo. Ali tek u doba kasne republike, kada je Rim krenuo u osvajanje istoka sredozemlja, u taj se grad počeo ulijevati golemi ratni plijen. Vojskovođe koje su vodile legije na istok vraćale su se kao bogataši, kakvi do tada nisu bili viđeni u Rimu. Lucije Licinije Lukul koji je vodio legije u ratu s ponskim kraljem Mitridadom od 74. do 66. godine prije Krista, iz rata se vratio kao bogat čovjek koji se mogao priuštiti i najekstravagantnije stvari. Sagradio je za sebe divnu knjižnicu koju je otvorio drugim znanstvenicima i pored toga cijele dijelove Italije uređivao kako je htio. Plutarh u Lukulovom životopisu piše. Lukulovi se perivoji ubrajaju među najraskošnije od carskih vrtova. Što se pak tiče radova na morskoj obali kod Neapolisa, gdje je vješao brežuljke povrh golemih iskopa, opasivao svoja prebivališta morskim trkalištima i ribnjacima i gradio palače posred mora, Stojičar Tuberon, ugledavši sve to, nazva ga Xerxom u togi. Imao je kod Tuskula ljetnikovce, vidikovce i prostrane, otvorene dvorane za gozbe i trijemove u koje, jednom došavši, Pompej je zamjerao Lukulu što je, uredivši izvrsno svoj ladanski nastan za ljeto, učinio ga nemogućim za stanovanje zimi. Na to Lukul reče, nasmijavši se – Dakle, tebi se znači čini da imam manje pameti od ždralova i roda, tako da ne mijenjam boravište s godišnjim dobima. Lukulu je usprkos niz sjajnih pobjeda nad Mitridadom i njegovim saveznicima, poput kralja Armenije Tigrana, zapovjedništvo na istoku Oteogne i Pompej. Lukul se razočaran vratio kući i posvetio knjižnici, vilama, ljetnikovcima i gozbama. Pridjev Lukulski dolazi od njegovog prezimena. Pompej se iz rata na istoku koji je pokorio i uredio po rimskom ukusu također vratio kao bogataš. Ali on je to bogatstvo trošio na druge stvari osim na vile i knjižnicu. Čak i kada je gradio, to je činio kako bi potkupio Rimljane. On je podignuo prvo kazalište u Rimu. Iz rata na istoku Pompej se vratio s bogatstvom od 20.000 talenata u zlatu i srebru. To je vrijedilo oko 480 milijuna sestercija, Svakom vojniku koji je s njim služio na istoku dao je 6000 sestercija. Godišnja plaća legionara iznosila je 450 sestercija. Dakle, nagradio je svoje vojnike sa skoro 12-godišnjom plaćom. U tom bogatstvu mogao mu je parirati samo Marko Licinije Kras. I Kras i Pompej to su bogatstvo koristili u širenju svog utjecaja i saveznika širenje, znači uspostavljanje imperija, samo po sebi rezultiralo s tim, s tim iskorištavanjem metropola gdje iskorištava periferiju, dobija porez iz te periferije. Su ljudi počeli bogatiti već u trećem stoljeću, znači nije to samo kras, to je bilo prije njega. Sama ta ideja o rimskoj skromnosti i ti neki ideali koje vidimo kod, kod Cicera su izmišljeni. Znači oni su tu kao ideali, ali ih se nitko zapravo ne drži ili će netko svima gurati pod nos da se drži toga, poput Katona, baš zato kako bi postigao, kako bi se popeo na toj ljestvici gdje se, elita natječe između sebe. Naravno, senatori nisu se mogli baviti e, trgovinom, ali oni su to radili preko posrednika. Znači nisu radili direktno u redu, ali tu ima moj posrednik koji će to napraviti. Ja nisam umješan direktno jer to meni ispod časti, ali novci će dolaziti od, od, Tako da su oni nas vidjeli kako se zaobilazi taj sustav i kako i dalje imaju te svoje ideale koji su opet, kažem, konstrukcija koja dolazi iz nekih ideja koje, koje se tu već negdje u Cicero vrijeme zapravo kristaliziraju u potpunosti, ali oni jeli, nisu imuni od, od novca. Tako da ne bih rekao da je novac pokvario onaj, to je jedna idealistička ideja, no činjenica je da je tu sve više i više investicija, sve više i više, što bi mi rekli, krupnog kapitala, koji je je bitan i onda se kroz taj kapital počinju financirati izbori, počinju se plaćati glasači, počinju se jeli, podmećivati, imamo puno, puno slučajeva zakona protiv korupcije, zakona kojima se kažnjava korupcija, malo je ljudi kažnjeno, ali svi su to radili. Tako da nitko tu zapravo nije bio kažnjavan, eventualno izgnanstvo iz Rima je najgore što se moglo dogoditi, ali činjenica da ti stalni su zakoni protiv korupcije, osobito na izborima, pokazuju zbilja da se tu dijelilo šakom i kapom prije izbora, što nam jeli, nije nepoznato u zapadnim demokracijama gdje se dijeli šakom i kapom na drugi način potencijalnim glasačima, tamo se baš, baš dijelilo i nastojalo se jeli, potkupiti birače na dakako ovi rimski magistrati nisu imali program neki kao što današnje demokracije imaju da bi kroz program mogli obećati, ali tu je bilo znači novca tu i tamo i ljudi su bili zadovoljni i naravno mogli su se kupiti glasovi. Tako da taj krupni kapital sada ima ulogu financiranja tih tih političkih kampanja koje postaju sve žešće i sve, sve oštrije i sve da kažem e, više na rubu sukoba između protivnika političkih. Kada je Tiperije Sempronije grako predložio svoj zakon na zemlji, Rim je zapao u stanje nereda. U sukobima koji su nastupili nekoliko stotina ljudi, uglavnom Grakovih pristaša, ubijeno je toljagama i nogama od stolica. 12 godina nakon Tiberijeve smrti, njegov brat, Gaj Sempronije Grako, predložio još veće reforme koje su trebale pomoći plebejcima. Patriciji su reagirali nasiljem i 121. godine prije Krista Rim je došao na rub građanskog rata. Gaj Grako počinio je samoubojstvo, njegove pristaše su rastirane, u Rimu nije izbio građanski rat ali 88. godine prije Krista sukob između Lucija Kornelija Sule, vođe stranke Optimata, Patricija i Gaja Marija, vođe stranke Populara Plebejaca, gurnuo je Rim u stanje građanskog rata. Bio je to prvi veliki građanski rat u Rimu. Povod za njega bilo je suparništvo Marija i Sule. Gaj Marije, veliki vojskovođa koji je sedam puta biran za konzule, nije mogao gledati kako mladi Sula dobiva vojničku slavu i moć u gradu. Kada je Sula dobio zapovjedništvo nad legijama koje su trebale ratovati protiv Mitridada, Marije je preko svojih političkih saveznika isposlovao da se Suli oduzme to zapovjedništvo. NATO je Sula pokrenuo vojsku prema Rimu, prekršio drevnu zabranu da se s vojskom ne ulazi u grad, otjerao Marijeve ljude i onda krenuo u rat na istoku. Dok je Sula bio u ratu, Marije i njegovi ljudi vratili su se u Rim. Sula je 86. slomio vojnu moć Mitridada i onda se vratio u Rim. Dok je izbivao, proglašen je za državnog neprijatelja, svi zakoni koje je donio bili su poništeni, njegova kuća je uništena, prijatelji i obitelj protjerani. Sula je sve to vratio svojim protivnicima. Plutarh ovako opisuje Sulin prvi obračun sa zarobljenim protivnicima. Skupivši preživjele na broj oko šest tisuća u cirku, se zove senat u hramu Belone. I istovremeno je sam započinjao govoriti u senatu, a oni kojima je to stavljeno u zadatak započinjali su sjeći onih šest tisuća. Ako su krici tolikoga mnoštva koje su klali na malenom prostoru dopirali da kako u hram i senatori bili preneraženi, Sula im nepomućena mira i spokojna izraza, kao što je upravo govorio, naredi neka slušaju njegove riječi, a neka ne pridaju važnosti onome što se zbiva vani, da samo nekolicina zločinaca na njegov nalog dobiva poduku. Nakon Sule nije bilo povratka na staro on je kao diktator nastojao vratiti u Rim stari konzervativni poredak. Ali njegov ulazak s vojskom u Rim promijenio je sve. Taj grad više nije mogao biti kao prije. Građanski rat između Sule i Marija bit će samo prvi u nizu, govori profesor dr. Daniel Gino sa sveučilišta Macquarie u Sidneju. Postoji opet što je sve više i više je ulog u igri i činjenica je znači da, da u tom građanskom ratu između Sule i Marija se možda po prvi puta krše ti neki tabuj rimski kako se ne, vojska ne smije ulaziti u grad jer vojska je bio je taj pomeri izvan kojeg su mogli biti s oružjem, unutar kojeg znači unutar grada se nije, vojska nije smjela nositi oružje, onda manipulacije s vojnim veteranima, Pompej recimo to znao, ne Pompej ili Pompej veliki, kad su, znači kad je glasovanje za neki zakon, samo se zovnu njegovi veterani koji dođu onako čisto pokazati silu i sad je naravno senat morao, ko je Pompej rekao, jer da ne bi probleme pravile, ali da kako i Grak koji je znao mobilizirati organizirati svoje klijente, no ostali su i oni toljage, tako da nasilje postaje negdje u tom drugom stoljeću kad se raspada taj takozvani konsenzus rimske elite. elita je rimska ipak imala neku vrstu konsenzusa između sebe. Svi ćemo dijeliti vlast, vlast će biti za sve nas, znači onda nećemo se ono previše gurati jer će svak dobiti svoj dio vlasti. Ali kako je ta elita rasla i, i kako je ulog rastao, jednostavno posezalo se za svim, svim mogućim oruđima kojima se ta vlast mogla, mogla zadobiti. Tako da, da je Lintot recimo napisao izvrsnu klasičnu knjigu o nasilju u Rimskoj republici koje postaje sve veće i veće. Rim je sve veći i veći grad, da se razumijemo tako da je sve teže i teže kontrolirati taj grad bez policije i bez mogućnosti da vojska uđe direktno izuzevjeli u izvanrednim okolnostima u taj grad. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. I sljedećeg četvrtka nastavit ćemo priču o propasti Rimske republike i počecima carstva. Današnju emisiju za vas su napravili. Tek čitao Janoš Remer, emisiju snimio Dalibor Piskrec, a u redu i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.